السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن الثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه باب التيمم الحديث السادس والثلاثون عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك رواه البخاري أسمى مؤلف رحمة الله تعالى عليه باب التيمم ملانغو وتيمم baada ya kuwa amezungumzia tahara ya maji ambayo ni mtu kujitahirisha na hadathi ndogo na hadathi kubwa maanake kujitahirisha kwa najasa na kutawadha au kuoga janaba katika mlango huu anazungumza badili ya maji tahara ambayo twajitahirisha kwa kutumia badaili ya maji maanake hatutumii maji katika tahara hii na tayammum imethibiti kwa Qur'an imekuja katika aya ya Qur'an na hadithi ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam na pia katika ijma' katika Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika tahara ya tayammum wa in kuntum marda na kama nyinyi ni wagonjwa mkiwa ni wagonjwa nyie watu au ala safari au mkawa mnasafiri au jaa ahadun minkum min algha'id au mmoja wenu amekwenda katika haja ametoka katika haja haja kubwa au haja ndogo au lamastumun nisa au mumewaendea wake zenu katika tendo la ndoa mkawa mna janaba kisha falam tajidu ma hamkupata maji kwa sababu yote haya yanawajibisha imma utawadhe ama uoge basi iwapo hamkupata maji ya kutawadha au kuoga fatayammamu sa'idan tayyiba basi tayamamuni udongo nzuri ulo msafi famsahu biwujuhikum panguseni nyuso zenu wa aidikum minhu na mikono yenu na katika mikono yenu sehemu katika mikono yenu ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj Mwenyezi Mungu hataki kuwafanyia dini iliyo nzito ngumu walakin liyutahhirakum lakini ataka kuwatahirisheni awaweke katika usafi la'allakum tashkurun ili mpate kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hii ni neema kubwa kuwa hakuna wakati Muislamu atakosa kuwa yuko tahara hakuna wakati Muislamu atakosa kuwa yuko tahir ama katika sunna ni katika hadithi iliyokuja katika mlango huu ambayo tumeisoma hadithi ya Imran ibn Hussein radiyallahu anhu asema kuwa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam alimuona mtu akiwa yuko peke yake amekaa kando mbali na watu lam yusalli fil qaum hakusali na watu katika riwaya elezea kwamba ilikuwa ni swala ya alfajiri baada ya sala mtume sallam akamwona mtu amekaa peke yake kando haja swali na watu yuko kando peke yake akamuuliza ya fulani ewe fulani ma mana'aka an tusalli fil qaum kwa nini hukuswali pamoja na watu nini kilichokuzuia kuswali pamoja na watu faqala ya rasulullah asabatni janaba akasema ya rasulullah nimesibiwa na janaba wala ma na hakuna maji akawa anajua kwamba janaba haiondoshwi isipokuwa kwa kwa maji mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia alayka bisaid fa innahu yakfik ulikuwa utumie udongo kwani udongo unakutosheleza asema Sheikh Saad Sheikh Al-Bassam Abdurrahman Al-Bassam Abdullah bin al-Rahman Al-Bassam asema qad arafahu ba'd ulama biqawlihi baadhi ya wanazuoni wanapoielezea tayammum ni nini wanasema ni taharatun turabiyatun ni usafi wa kutumia udongo ni tahara ya kutumia udongo tashtamilu ala mashi alwajhi walyadain inakusanya kufuta uso na mikono kupangusa uso na mikono kwa namna maalum pindi maji yanapokuwa hakuna inda adamil ma pale maji yanapokosekana au adamil qudra au mtu ashindwe kuyatumia maji yawe yapo ashindwe kutumia maji hayo kwa hivyo kwa maelezo wanazuoni ni tahara inayosimama badili ya maji wakati maji haipo au maji yakiwepo lakini mtu hawezi kuyatumia kwa sababu ya madhara wa huwa min khasaisi hadhihi al-umma haya ni mambo khasa ya ummati Muhammad kabla ya ummati Muhammad ummati Nabiullah Isa Musa Ibrahim na ummati zinginezo hawakuwa na tahara hii ya tayammum bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametufanyia wepesi sisi ummati Muhammad akatuwekea wepesi katika dini na kujitahirisha fa inna min adami alma fa inna man adima alma alladhi huwa ahad aslay alhaya ta'awwadha anhu bil asl athani yule ikosa maji mtu atakapokosa maji kukawa kuna ukame maji yamekosekana kabisa basi atumie asli ya pili ambayo ni udongo ambao ni udongo lialla yafkuda taharata at-taharata itlaqan ili asikose kujitahirisha kabisa abadan lazima awe na njia ya pili ya kujitahirisha kwa hivyo hana mtu udhuru kwamba sikuswali kwa sababu nimekosa maji hana mtu udhuru kwa sababu ya kwamba sikuweza kutawadha au kuoga fa inna taharata al-ma tatuhuru adh-dhahir wa tutahhiru adh-dhahir wal-batin tahara ya maji inasafisha ndani na dhahiri ya mtu lakini kunapokosekana basi mtu anatumia udongo nayo ina faida kubwa ambayo inamregea yule mwenye kufuata sunna hii na kama tulivyoelezea imethibiti katika Qur'ani katika aya tuliyotaja na sunna miongoni mwa hadithi zilizokuja ni hadithi hii tuliyosoma na ijma al-umma na ijma'i ya umma katika hadithi hii ina maelezo mengi lakini mimi nataka nitosheke na maelezo ya Sheikh Abdurrahman Abdullah ibn Abdurrahman al-Bassam nataka nitosheke na maelezo haya tu kwani naona kwamba yatakuwa ni yenye kutosheleza asema katika maana ya hadithi hii صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصب بالصحابه صلاه الصبح mtume aliswali akiwaswalisha masahaba sala ya alfajiri falamma faragha min salatihi raa rajulan lam yusalli ma'ahum alipomaliza kuswali sala ya alfajiri alimuona mmoja katika watu ambaye hakuswali pamoja na jamaa fakana min kamali lutfi nabii ikawa katika ukamilifu wa upole na uzuri wa mtume na akhlaqi yake wa husni da'watihi ila Allah na uzuri wa kulingania kwa Mwenyezi Mungu annahu lam yu'annifuhu kwamba hakumtetesha tuonaje lao mtu ataswali nyuma atakosa kuswali amefika msikitini amevaa kanzu akiangaliwa dhahiri yake ni Muislamu kisha amekuja amebaki kule nje au ameingia msikitini amekaa kule nyuma wale wote wanaoingia hata baada yake wanamuona pale amekaa pale watamchukulia vipi? Lazima kuna wale watakuwa labda pengine ni wakali sana juu yake. Kuna wengine watamuuliza hapo hapo, wewe kwa nini huswali Wengine yani watakuwa ni wakali kwake. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimuuliza, "Eh fulani, mbona huku swali na sisi?" Yule bwana akajitetea akaeleza udhuru wake kuwa ya Rasulullah mimi nimekosa maji akaelezea udhuru wake alodhania kwamba ni udhuru kubwa akamwelezea mtume sallam kwamba anayo janaba na walikuwa katika safari kisha wakawa wametumia maji yao yamekwisha kwa hivyo ikawa maoni yake ni fa akhir fa akhara salata hatta yajid alma wa yatahara akachelewesha sala ya alfajiri mpaka apate maji akachelewesha sala ya alfajiri mpaka pale atakapopata maji asali eh, ajitahirisha kisha asali Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia hakika Mwenyezi Mungu amekujalia katika lutfi yake na upole wake na khairi yake amekupatia nafasi nyingine badili ya maji amekuwekea mlango wa kutumia udongo kwani tumia udongo unakutosheleza tumie udongo unakutosheleza kwa hivyo hii ndiyo hadithi ambayo yatumika asli ya kuwa e, eh, tayammum ni katika sharia katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na katika faida zinazochukuliwa katika hadithi hii moja ni kwamba tayammum yanubu manabil ghusli al-ghusli fi at-tatahhur min al-janaba tayammum inatosheleza badili ya janaba inatosheleza ni tahara kamili badili ya ya maji iwapo mtu amesibiwa na janaba kisha akawa hakupata maji basi tayammum inatosheleza wala hakuna shaka ndani yake mtu akawa na shaka shaka na wasiwasi awe na na na yakin kwamba ni msafi yeye anna la yakunu illa li'adimi al-ma' أو المتضرر باستعماله وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم faida ya pili ni kuwa tayammum haiwi isipokuwa kwa yule mtu amekosa maji mtu wa kwanza anayeruhusiwa kutumia kufanya tayammum ni mtu aliyekosa maji ima amekwenda chooni katika haja kubwa au ndogo au amepatwa na janaba kisha akawa amekosa maji mtu huyu anaruhusiwa kufanya tayammum mtu wa pili anayeruhusiwa ni almutadarrir ni mtu anayedhurika kutumia maji maji yapo maji mengi tu lakini anadhurika mtu yule kutumia maji kwa njia mbili njia kwanza ima ni mgonjwa na baridi nkali maji yanamzidishia maradhi zaidi maji yanamzidishia maradhi zaidi au au mtu huyu ame ako na hali ambayo kwamba hawezi kutumia maji kwa mfano ana mabandage ambayo hawezi kutumia maji katika sehemu zile ataosha sehemu zingine pale atafanyia mashi uh, eh, wallahu aalam jambo la tatu annahu la yanbaghi liman raa muqassiran fi amali an yubadirahu aw au lawm hata yastawdiha haifai mtu kumlaumu mtu huanzi hufai kumshambulia mtu kwa upesi kumrukia kwa kumkaripia na kumlaumu mpaka ujue udhuru wake ni nini kwa nini amekosa kutekeleza jambo fulani usimkaripie mtu kama tulivyoona mtume sallallahu alaihi wasallam amemuuliza huenda mtu huyu akawa ana udhuru na wewe unamlaumu au unamshambulia ukawa wewe ndio uko kwenye makosa jambo la nne faida ya nne ni jawazu lijtihad fi masail alilm بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظن صحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء هذه مسألة أصولية أصول الفقه كما masahaba walikuwa na ruhusa ya kujitahidi katika mambo ya dini mtume yupo lakini walikuwa na nafasi ya kwamba namna wanavyojua kwamba asli ni maji kwa hivyo akawa na nafasi ya kutumia akili yake kulingana na anavyo anavyojua lakini baada ya hayo yote kutumia sisi je tuna nafasi ya kuwa tuna maoni katika haya na yale ijtihad ipo lakini kwa ahli ilmi alkibar walokamilisha zombo zote vyombo vyote vya ilmu wakawa wako vizuri katika kuitambua Qur'ani yote wakawa wako sawa katika tafsiru al-Qur'an wanajua lugha wanajua usul fiqh na adawati zote hawa ndio walio na nafasi ya kusema kuwa wanaangalia katika masala ya jihad ama sisi wengine sote masala yote yamebainishwa tuna nafasi gani ikiwa utasema kwamba tumekosa niko ni, ni na janaba nitafanyaje mimi fahara ushabainishiwa kwamba utatumia udongo insha Allah taala katika darasa zijazo mpaka tumalize mlango huu kuna kubainisha nini kinachovunja tayammum inavunjika wakati gani na e, masharti yake ni yapi kama kuna masharti yote hayo yanakuja katika hadithi za mbele insha, insha Allah taala ta takomea hapo سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته